Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhase. Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhase. Namo tase bhagavato arahato samma sambuddhase. To je poklona tomu, kdo je správně probuzený. Hm? Karniyamattakusalene yantam santam padam avisameche sako juche sujuche suvacho chasse mudu anatimani santu sakoche subahoche apakkichoche salahukavuti santindriyoche nipakoche apangabo kulesu ananugimduo nača kundam samáčare kinči jeně vinyú pare upavadejo sukino vá kemino hantu sambe satta bhavantu sukitatta Jekéči prána bhutatti tasává távarává anávasesa dígává je mahantává Majima Rasaka Anakatulna Dittava Yeva Additta Yeche Dure Vasanti Avidure va Sambhave Siva Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta Naparo Param Nikumbete Na Atimanyete Katanchinam Kamchi sana patinasanya na Nanyamanya sadukam vichaye Mata yata amputta puttamayusa eka puttam anurakhe Evampi sababhute sumanasam bhavaye aparimanam Mettancha sambalokasmin manasam bhavaye aparimanam Udang adocha tiryanche asambhadam averam asapattam ทิตังชรังนิสินโนวะสยาโนวะยาวตัสสวิกตมินโดเอตัมสติมมดิตเยบรามัมเอตัมวิหารมิลมาหูดิตินชานุปังกมาศิลวะดัสเนนสัมปันโนกาเมสุวิเนยังเอดังนหิจาตุกัมปัสยังปุนาเรติติ Namo Ratnatrayaya Namo Arya Avalokiteshwaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Sarva Vayeshutranakaraya Tasmai Namaskritya Imam Arya Avalokiteshwaraya तव नीलकण्ठनमो हृदयं आवर्तयिष्यामि सर्व आर्तसाधनं शुभम् अजेयं सर्वभूतानं भवमार्गविशुदकम् ॐ तत् यथा आलोके आलोके लोकमति अतिक्रान्ते हे हे हरे महाबोधिसत्त्व स्मर स्मर हृदयम् कुरु कुरु कर्म साधाय साधाय धूरु धूरु विजयन्ते महाविजयन्ते धार धार धारेन्द्रेष्वाम चल मल विमल अमल मुक्ति ऐहि एहि लोकेश्वाम राग विषम विनाश द्वेष विषम विनाश मोह चल विषम विनाश Huru Huru Mala, Huru Huru Mala, Buru Bare Padma Naba, Sara Sara, Siri Siri, Suru Suru, Bodhiya Bodhiya, Budhaya Budhaya, Maitreya, Nilakanta Darshana Praradaya, Swaha, Nilak, Swaha Mahasidaya, Swaha Siddha Yogeshwaraya, Swaha Nilakantaya, स्वाहा चक्रयुक्ताय स्वाहा पद्महस्ताय स्वाहा शङ्खशूदने बोधनाय स्वाहा वामदिशस्थितकृष्णजिनाय स्वाहा व्याघ्रचरमनिवासनाय स्वाहा नमो रत्नत्रायाय नमो आर्य अवलोकितेश्वराय ॐ सिद्धपादाय स्वाहा सूत्र être un Om Namo Bhagavate Arya Pragya Paramitaye Arya Avalokiteshvara Bodhisattva Gambiram Pragya Paramitacharam Charamano Vyavalokaya Tisma Panchaskandastamsya svabhava Shunyan Pashatisma Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyata Eva Rupam Rupam Napritak Shunyata Shunyataya Napritak Rupam Yat Rupam Sa Shunyata Ya Shunyata Tat Rupam eva meva Vedana Samya Samskara Vijnanani Iha Shariputra Sarvadharma Shunyata Lakshmana Anutpana anirudha amala, alimala anuna, aparipurna तस्मा चारिपुत्र शून्यथाय न रूपम न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानम न चाक्षुषोत्रगा न जिह्वाकाय मनंसि न रूपशब्दा गन्धारस स्पर्ष्टय धर्मः न चाक्षुविज्ञानधातु न चाक्षुविज्ञान धातु याव न मनो विज्ञान धातु न अविद्या न विद्याक्षयो यावन न जरा मरणं न जरा मरणाक्षयो न दुःख समुदय निरोधमार्गः न ज्ञानं न प्राप्तिः न अप्राप्तिः तस्माच्चारिपुत्र प्राप्तित्वा बोधिसत्वस्य प्राग्यपारमितमाश्रित्या विहारति अचित आवारणा चित आवारणा नास्तित्वात् अत्रस्तो Viparyasa tikranto ništa. Nirvana praptaha. Triadva vyvastita sarva samudha. Pragya paramita mášritya anuta. Samyak sambodhi abhisambudha. Tasmad vyatavyam. Pragya paramita mahamantro. Mahavidya mantro. Anutara mantro. Sama asama mantra. Sarva dukha prashamana satyam. आमित्यत्वात् भाग्यपारमितय उक्तो मन्त्रः तथा गते गते पार गते परसं गते बोधिस्वाहा गते गते पार गते परसं गते बोधिस्वाहा गते गते पार गते परसं गते बोधिस्वाहा एतावता च मे हि सम्पदां पुण्यसम्पदां sabbe deva anumodantu sabasampati siddhya eta vata chamehi sampadam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabasampati siddhya eta vata chamehi sampadam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabasampati siddhya Překlad je velice jednoduchý. Hm? Tímto, hm, co jsme dneska udělali pro své dobro a pro dobro ostatní, Távatáča Améhy. Nechť z toho vzniká prostředek k realizaci. Hm? zásluh. Nejenom zásluh vlastních, ale i všech bytostí. všichni bohové hm, nebo božstva. Nech to slouží k radosti všech, všech božstev. Hm. Sabe deva. Hm. Deva znamená doslova zářivé bytosti božstva. Nech z těchto zásluh ať se radují všechna božstva. A pak to samý a nech z těchto zásluh, které jsme dneska získali praxi. Dámy, než všichni zesnulí hm? se z toho raduji, zesnulí ti, co odešli z tohoto světa. No a pak Nechce z toho radují všechny bytosti. Satá. Tak to je první kapitola. Druhá kapitola je Aka satta Chabumata Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditva Chiramrakantu Lokasasana. ఆకా సత్తా చబుమఠ దేవ నాగ మహిదిక పుణ్యంతం అనుమోదిత్వా చిరం రకంతు దేశన ఆకా సత్తా చబుమఠ దేవ నాగ మహిదిక పుణ్యంతం అనుమోదిత్వా చిరం రకంతు tumam param. Což znamená, v nebi na zemi veškeré božstva, veškeré nágové, nága to jsou draci. V Indii je kult draků, těch hadů, draků velkých. Ty existují opravdu v Bormě, Tajsku můj učitel viděl. Já jsem sice žádný neviděl, ale ta nága, čaměhy, deva, nága, mahidika, ti, co mají velké nadpřirozené síly. Nechce tyto božstva a nágové radují z našich zásluh, které jsme získali učením darmy a ochraňují budovu učení na tomto světě. A pak je to samý, nechť ochraňují desana, nech ochraňují. Sásana a desana je trochu podobný, nech ochraňují doktrínu hm? nebo principy buddhismu. No a nakonec nechť ochraňují mě a vás všechny. No a poslední, ještě k tomu můžeme něco přidat, ale necháme to na tři kapitoly. Hm? Devo vasatu kálen sasa sampati hotuča na základě zásluh, zá, zásluh, které jsme získali tímto učením. Nechtě božstva nám věnují déšť. Podle sezóny, což se dneska už nestává. Tak, aby lid prospíval. tak eh, aby žně byly, aby byla, aby lid prospíval, aby byly bohatý žně. Kalina no, se sampati hotu, píto bhavatuloku, aby lid prospíval, byli bohatý žně a aby král, což dneska nemáme krále, ale máme tady parlament pro pana prezidenta, pana paní ministra, premiéra, aby jednali podle dámy na základě těchto zásluh, které jsme získali učením dámy. No a to stačí tři etapy. Hm? Možná, že třeba někdy pozítří k tomu můžeme něco přidat. Hm? Tak můžeme si to zopakovat jako celek. Eta vata čamehi sampadám punya sampadám sabbe teva anumodantu saba sampati siddhya. Eta vata čamehi sampadám punya sampadám sabbe bhuta anumodantu saba sampati siddhya. Eta vata chamehi sampadam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramarakantu lokasasana aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantang anumoditva chiramarakantu desana ఆకాశత్త చబుమఠ దేవా నాగ మైదిక పుణ్యంతం అనుమోదిత్వా క్షిరమరకంతు తుమంపర దేవో వసతు కాలేన ససు సంపత్తి హోతుచ పీతో భవతు లోకోచ రాజా భవతు దమ్మికో సాధు సాధు సాధు